Auscultu cae ripetu. Porzio dudexes. Si volas paroli cun sia patrino. Set heime neniu respondas al vocon. Protio si devas ancorao attendi. Gis sia patrino revenos al heimo. Dum varma sezono mi multe promenis. Sed nun, dum novembro, mi sercias la varmon. En heima etoso, proxime al forno. Mangiagioi, trincagioi, nun estu pli varmai. Vespere mi sidas ce televidilo. Mi spectas regule la actualagioin cae multain rapportoin pri temoi variae. Mi shatas la quizon por milionuloi, nu facte por homoi cun tiai aspiroi. Sed ien ca ien placas al mi ancau filmo, prefere Europa, cae ne Hollywooda. La film industrio ja estas regata de Nord-Americo en Californio. De tie la filmoi inundas la mondon. Ni devas defendi Europan film arton. La statoi clopodas acceli filmadon. Sed contrau usonai finanzai rimedoi la stata subteno nur estas malgranda. Usonai actoroi parolas la Anglan. Por nia mercato gi estas dublita. Actoroi ricevas la vocio in Germanain. Funccias studioi por sincronizado. La texto audigas laumovoi de lipoi. La filmo protio farigas germana, cae tial vendebla al nia publico. Aliai mercatoi practicas la samon, sed por la mercato mercatoi funccias alia metodo por film traducado en Scandinavio exemple la filmoi presenta subtexton con tia traduco. La homoi nun audas la originalon, cae legas la texton de sur la ecrano. Pro tio la angla en Scandinavio attingis tre altan parolan nivelon ilia accento ne estas la brita, sed ili imitas usonan accenton. Subtextoi subtenas comprenon tre bone, aldone ce originala versio. char ofte musico malhelpas comprenon. Por ni maliunuloi per tiu metodo, ni sequas la texton cae aude, cae scribe, char niai oreloi iam estos mal fortai. Bon chance la vocio ancorau bonordas. Paroli cae canti ne estas problemo. Cae tial mi povas daurigi laboron, por nia afero, sen gene, cun gioio mi daure productas ci tiu inversajoin. Mi pensas che gravas por nia progresso presenti regule la freshain porzioin. Vi povas ripeti la fraso plur foie por enprofundigi la senton pri lingvo. Ripeto in necessas por lerni la lingvon gi automatigas en via memoro, cae quas autormante vi povas paroli. La nove electita usona statestro, iam estas conata de antau occhiaroi, la ex presidento de nove nun regos, dum quar pluai jaroi la tutan usonon li estas maljuna, kun septec ociaroi, set havas ancora batal energion. Pri liai intensoi, ni devas nun timi, char li ne respectas la statain reguloin.